Hasta la vuelta, oíste, cabrón. Mira, llega y bájame el volumen que me escucho ah. distorsionado. Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el ley 8 arrebatado. De pasajero tengo la media 16. Brr, Y en el caserío endemoniado. haciendo el baile del dinero. Tan valientes las mujeres y las cueros. Calce la mano todo que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho quién puñeta eres tú. Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rascadicho no te atrevas a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy patea Y a ti te hizo tu disquera. Mi rifle canta guaira, en mera. El mejor trapero vivo, tu chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda huérfano, cabrón, tú eres mi hijo. Las llenas siempre roncan con el león, están hablados. Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrados. Eh. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cueros. Que se la mano estoy que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Me dicho quién puñeta eres tú. historia es notoria y pa' mi muerto no fue una dedicatoria. Cabrón, dice el trato, lo cantas por Milan, bebicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi mãe me dijo, yo tomo en victoria. Estoy hablando con tu pa' que en el jet y saca la gloria. Por hasta la muerte en Google App, todas las letras en cap. En Puerto Rico sí el dios del tren, en España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Ah. Yo soy un maleante ando con maleante, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la Tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de odedor me dice que ustedes para mí tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño es hacer en PR un tratado de paz. ¿Quién creó el trap anual? ¿Quién lo hizo mundial anual? Cabrón, se te olvidó. Que soy Eminem y tú Fitizen. Si me muero, entiérrame con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Ua, ua. Todo el mundo haciendo el baile paquete, <laughs> Tú sabes. La roncadera esa tuya lo que da vergüenza, hermano. Tú sabes cuando me salga los cones te tocamos la puerta y te vas a mear encima. <laughs> no es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí para que te cure. <laughs> la diferencia es que hago los 100 millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gavin Music, ah, ando con el único marciano sobre la faz de la tierra. Chris J.I. El yo del tra. Amén.